Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Մանկության հեքիաթային աշխարը Մարգարիտա Մուսայելյանը բացահայտեց երազանք զարգացման եւ ժամանցի կենտրոնի բացմամբ։ Իսկ աշխարհն այդ որքան բարդ, այնքան էլ դյուրին է, ասում է մեր զրուցակցուհին։ Միթե կա ավելի մեծ բերկրանք, քան նայել մանուկների անմեղ աչքերի մեջ։ Գաղափարը բացելու նման կենտրոն Մարգարիտայի մոտ ծնվել էր դեռևս մինչև պատերազմը։ Այն ժամանակ նրանք հադրուտում էին բնակվում։ Պատերազմը փոխեց մի շարք պլաններ ու երազանքը հադրութուն բացել նման կենտրոն իրականություն դարձավ մայրաքաղաքում։ Գործար Արցախն այսօր անդրադառնալու է Մարգարիտա Մուսայելյանի գործունեությանը։ Բարև ձեզ, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդման հյուրն եք։ Մարգարիտա բավականին հետաքրքիր գործունեություն եք ծավալում, մասնավոր մանկապարտեզ եք բացել Մի քիչ այդ մասին խոսենք, ինչպես ծնվեց մտահղացումը, ինչու որոշեցիք այդ գործունեությամբ զբաղվել։ Ճիշտն ասած միտքը շատ վաղուց ցակել էր իմ գլխում։ Շատ շտվանց է պլանավորում զարգացման կենտրոն եւ մասնավոր մանկապարտեզ բացել։ Դեռ մենք մնում ենք հադրութում, այնտեղ էի մտածում, որ պետք է բացեմ, բայց հետո պատերազմի պատճառով այդ մտահղացումս մի քիչ ուշացավ բայց երբ ավելի այս դժվար պայմաններում բլոկադայի պայմաններում չգիտեմ ինչու մոտս այդ մեծ ցանկությունը առաջացավ որ հենց հիմա այս պահին պետք է իմ երազանքը իրագործություն դարձնեմ եւ չհապաղեցի սկսեցի այդ ուղությամբ աշխատել որպեսզի իմ կենտրոնը սկսի գործել եւ Փարքաստո հիմա արդեն գործում ենք Մարգարիտա դուք տեղահանված եք հադրութից այո Այո մենք Բնիկ այնտեղից չենք, բայց ամուսինս այնտեղ է աշխատում եւ մենք ընտանիքով որոշ ժամանակ մի քանի տարի բնակվել ենք Հադրութում։ Այո, 20 թվականի պատերազմը բերեց ձեզ մայրաքաղաք, թե ոչ այդ այստեղ։ Այո, 20 թվականին մենք հենց այդ ժամանակ հադրութում էինք հապրում եւ Չարաբաստիկ պատերազմի պատճառով մենք էլ արդեն տեղափոխվեցինք եւ սկսեցինք բնակվել Ստեփանակերտում։ Այո, դուք աստորեն հենց այնտեղ էիք որոշել, հենց հադրութում դի ունենայիք մասնավոր մանկապարտեզ, ես ճիշտ եմ հասկացել։ Ահա, ճիշտ ասած, միտքը միջև հադրուտն էլ կար, բայց այնտեղ էի մտածում, պլանավորում, որ բացեի, բայց դե պատերազմի պատճառով այդ ամենը ձգձգվեց եւ արդեն երբ տեղափոխվեցինք Ստեփանակերտ, հիմա այդ միտքը իրագործեցի։ Դուք մասնագիտությամբ Ճիշտն ասած իմ մասնագիտությունը մի քիչ հեռու է մանկավարժությունից, ես նվազագիտությամբ դեղագործեմ, բայց ով ինչ ճանաչում է, բոլորը գիտեն, որ բնույթով միշտ էլ երեխաների հետ այդ կապը շատ ուժեղ է իմ մոտ եղել, միշտ էլ շատ եմ սիրել, զբաղվել, անընդհատ երեխաներ են միշտ ինձ շրջապատում։ Մանկուց իմ երազանքն է եղել զբաղվել երեխաների հետ, նրանց կրթել, միշտ դա իմ մեջ է եղել այդ ստերը ու հիմա է որ իրագործվում է։ Եվ սերը դեպի մանուկների աշխար ձեզ ստիպեց, որ เป զի բացեք Այո, որ այդ իմ երազանքը մեծագույն ես իրագործեմ եւ այո, բացեմ զարգացման կենտրոն։ Մեր երեխաների համար, քանի որ հիմա Ստեփանակերտում մեզ զբաղվելու երեխաների զբաղվելու շատ վայրեր չկան։ Այո։ Հիմա այս ներկայիս պայմանները թույլ չեն տալիս երեխաներին թեկուզ ինչ որ հետաքրքիր տեղեր տանել որպեսի երեխաների առօրյան ավելի գեղեցիկ ու գունավոր դարձնենք, մի քիչ ավելի այս իրականությունից կտրենք, դրա համար բացեցինք զարգացման կենտրոնը եւ ինչպես դուք արդեն այսօր տեսել եք, այն շատ գունեղ է, երեխաները շատ հետաքրքիր ժամանակ են այնտեղ անցկացնում։ Այո, մենք պիտի ռադիոընկերներին տեղեկացնենք, որ այսօր մենք պայմանավորվել էինք նախապես, որ เป զի հարցազրույցն անցկացնենք տեղում, սակայն փոքրիկները այնքան չարաճճի էին, որ չկարողացանք <laughs> հարցազրույցը կազմակերպել։ Ինչպես է կոչվում կենտրոնը։ Երազանք, հենց այդպես է կոչվում է երազանք։ <laughs> Այո, այդպես է կոչվում է երազանք։ Հիմա մի քիչ այն մասին, որ սա բացի այն, որ երեխաներին կրթելու եւ դաստիարակելու եւ զբաղեցնելու ու նաեւ որպես ժամանցի կենտրոն, սա նաեւ այս ամեն ինչից զատ նաեւ բիզնես գործունեություն է։ Այո, իհարկե, այն բիզնես գործունեություն է եւ ինձ թվում է որպես ասենք մայր, որպես երեք բալիկների մայր շատ հարմար է ինձ թեկուզ ժամային առումով եւ իմ գործերը առօրյան այնպես եմ կազմակերպում չգիտեմ, ինձ համար շատ հարմար եւ բիզնեսի եւ երազանքի միջոց է մեր զարգացման կենտրոնը։ Ինչ եք առաջարկում երեխաներին։ Երեխաներին մենք առաջարկում ենք ուսումնասիրում ենք տարբեր ուներ, ճիշտ ասած, մեր մոտ շատ է զարգացած ռուսերենի ու անգլերենի թեքում ունենք։ Երեխաներին անընդհատ սովորեցնում ենք նոր բառեր, այդ շփումը իրար հետ, փորձում ենք երեխաների մոտ զարգացնել իրար հետ շփվելու կուլտուրան։ Շատ ունենք զարգացնող խաղեր, ինտելեկտուալ զարգացնող խաղեր, ուսումնասիրում ենք մաթեմատիկական խաղեր են կազմակերպում, թվերի հետ ենք ճանոթացնում, ինչպես նաև երգեր, շատ են սիրում է երեխաները երգերի ու պարերի ժամերը շատ են սիրում։ Շատ են բազմազան են, ունենք լեգոյով Ունենք տախտակներ Լեգոյի ու խաղեր են կազմակերպում, դրանք շատ են զարգացնում երեխաների մատների մատորիկան։ Նրանց մոտ այդ գույների, չափերի, տարբեր անընդհատ զբաղվում ենք երեխաների հետ, նրանց մոտ այդ մատորիկայի զարգացման համար, որը հետագայում աշխարհը ճանաչելու շատ մեծ նպաստում է դա։ Մարգարիտա, բավականին դժվար ժամանակահատվածում եք սկսել ձեր բիզնես գործունեությունը, բայց պիտի խոստովանենք, որ այդ դժվարություններին զուգահեռ դուք նաև բավականին ակտիվ աշխատում եք։ Ինչպես եք հաղթահարում այդ դժվարությունները։ Ճիշտ ասած, հենց մտքի ցակումից հետո էլ ես արդեն հանդիպեցի այդ դժվարություններին, քանի որ մեր կենտրոնը կահավորելու, տարբեր մանկական իրեր ձեռք բերելու համար ես տեսա, որ ահագին բաց տեղեր կա մեր քաղաքում, որ չեն կարողանում ասենք թե այդ խաղալիքները, թե կահույքը դժվար է գտնվում, քանի որ բլոկադային պայմաններում է, թեկուզ օրինակ այս պահին ամենահասարակ ես այդ ծեփերը, որ օգտագործում են փափուկ երեխաների մատնին չկպնելու համար, դրանք չի գտնվում, վաճառքի չկա եւ ստիպված ինտերնետից փորձում եմ այդ բանը սովորել, թե ինչպես տնային պայմաններ պայմաններում պատրաստենք եւ երեխաները օգտվեն, ասենք այդ ամենատարական բաներն էլ շատ դժվար է գտնվում, բայց դե Փարք Աստծո ինչ որ ձևերով կարողացան գտնել, հիմա էլ երեխաների ծնողներն են շատ օգնում, փորձում ենք այդ ամենը կազմակերպել։ Բարի թեպետ նորաբաց է երազանք կենտրոնը, բայց ամենայն դեպս տեսնելով ակտիվությունը կարելի է փաստել, որ հետագայում նույնպես ծրագրեր ունեք թեկուզ մասնաճյուղեր բացելու, այո, ինչ ծրագրեր ունեք։ Այո, անպայման մենք եւ ընդլայնվելու ենք եւ ժամային առումով շուտով պետք է ավելի երկարօրյա դարձնենք մեր կենտրոնը եւ իհարկե անպայման մասնաճյուղեր կբացենք դա աստված խաղություն լինի մեր երկրում բոլորիս գործերը հաջող ընթանան մենք էլ շատ պլաններ ու գործեր ունենք իրագործելու Մարգարիտա ինչ նորություններ եք նախատեսում նոր բիզնես ոլորտում արդեն Նորություններ, ճիշտն ասած, եթե իմ գլխի նորություններից խոսենք, այնտեղ շատ-շատ պլաններ կան, ավելի ընդլայնված, ավելի առանձին շենքով, երեխաների իրենց բակի բակի խաղերով շատ պլաններ ունեմ։ Ուղղակի հիմա պայմանները այնքան անկայուն է մեր երկրի վիճակը, որ չգիտենք ինչ կլինի, ոնց կլինի, բայց պլաններ շատ կան։ Հենց բիզնեսի առումով էլ պետք է online-վենք, պետք է ավելի մեծ տարածք ունենանք մեր զարգացման կենտրոնի համար, արդեն կունենանք անձնակազմ, երեխաների խաղալու ավելի մեծ տարածք։ Դե դա Աստված ամեն ինչ լավ լինի, բոլոր նպատակները կարողանանք իրագործել։ Իհարկե, անշուշտ Բարգայիտա ջան, շատ շնորհակալ ենք հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ձեր գործերին մաղթում ենք միմիայն հաջողություն եւ հուսանք, որ խաղաղություն կլինի մեր լեռն աշխարհում եւ այն բոլոր ծրագրերը, այն բոլոր երազանքները, որոնք դուք ունեք ձեր հոգում պահած, մի օր անպայման Ինչպես այս մեկը երազանքի նման իրականություն կդառնան։ Շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար։ Դա Աստված բոլորիս նպատակները իրագործվեն։ Շնորհակալություն։ Ասում են, Կյանքում եւ բիզնեսում հաջողում են այն մարդիկ, որոնք ունեն նպատակ։ Գործողությունների հատուկ պլան մշակելուց հետո նրանք անցնում են գործի եւ իրենց երազանքը իրականություն դարձնում։ Այդպիսիններից է մեր այսօրվա հաղորդման հերոսուհին Մարգարիտան։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։